Jer vjernik i vjernica ne smiju samo činiti dobra djela, moraju se čuvati i loših dijela. Kao što je rekao plemeniti ashab Huzeyfe ibnul Jemane radijallahu ta'ala, ja sam pitao Allahovog poslanika alihi salatu oslam o zlu, o grijehu, dok su ga drugi pitali o dobrim dijelima, ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me to zlo ne sustigni. Pa sam ga dakle pitao o tome, podučavao bi se grijesima zlu, šta je grije, šta je zlo, kako bi se čuvao bolje tih grijeha. I također naša majka, majka vjernika Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu s boljim dijelom od ostavljanja grijeha, od klonjenja grijeha. Zato svaki vjernik i vjernica moraju da bi se mogli klonuti grijeha, moraju očistiti se od negativnih osobina, jer te negativne osobine definitivno, zasigurno, postiču ih na loša dijela, postiču ih na grijehe. U našim prethodnim emisijama govorili smo o dvijema negativnim osobinama, o nemarnosti i slijedjenju strasti. Oba dvije ove osobine su vezane usko jedna za drugu. Jedna proizilazi iz druge. Ukoliko čovjek bude nemaran, prepusti se slijedjenju strasti i također nakon slijedjenja strasti, kada čovjek ogrezne u tim strastima, zasigurno da će biti još više nemaran prema Allahu, Allahovoj knjizi, Allahovoj vjeri općenito. Danas uz Allahovu dozvolu govorimo o također jednoj posebno negativnoj osobini. Ona je toliko negativna da čovjek, ukoliko se prepusti njoj, primijeti kod sebe tu osobinu i ne bude se liječio od nje, već se prepusti njoj. Naprotiv, bude gajio kod sebe tu osobinu. Ta osobina vrlo lahko mu može poništiti njegov dunjaluk i njegov ahiret. Zbog ove osobine naprotiv jednog njenog malog dijela. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je zabranio džennet. Subhanallah, zbog samo jednog njenog malog dijela. Ukoliko se dijelić te osobine nađe pri čovjeku, taj neće ući u džennet. Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame, u džennet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka, i trunka oholosti. Dakle, oholost je ta prezrena osobina. Zašto je zabranjen džennet? Zašto se obećava džehennem vatra? Zbog toga što zbog ove osobine, iz ove osobine proizilaze sve druge nevaljale osobine. Iz oholosti, kada se čovjek uzdigne, naročito Na'udhu billahi ta'ala, naročito nada Allahom djelavala, nada Allahom vjerom, počne se oholiti vjera koja je došla sa koristima, da čovjek u svome životu postigne korist, da se sačuva zla, da se sačuva štete i on neće da slijedi tu vjeru. Već on od sebe sam propisuje, radi što god on hoće, smatra da mu vjera ne treba, smatra da je vjera samo za nazadne, za one koji su trebali da žive prije 1400. godina, danas je moderno, savremeno doba, vjera ne treba im. Tako tvrde, pa se uzdižu ohole, pa čine grijehe. Grijesi su im postali svojstveni, to i ne smatraju grijesima. Ne smatraju da čine neke grijehe, a ogrezli su u grijesima. Na samoj ivici su propasti. Iz oholosti proizilaze sve druge negativne osobine. Zato se zabranjuje džennet i obećava, nagovještava džehennem. Stoga, na svakom vjerniku i svakoj vjernici je da se dobro upoznaju sa ovom osobinom. Da se upoznaju sa razlozima oholosti. Šta to čovjeka postiče na oholost? Putem čega? Na koje načine? Kojim putevima šeitan prilazi čovjeku učiniti? pa podstiče kod njega, izgrađuje kod njega ovu prezrenu osobinu, oholost. Čime se to čovjek sve može oholiti? Možda on to i ne primjećuje, a polahko se hvališe, uzdiže, oholi time nad drugim ljudima. Zatim, da se upoznamo sa pogubnim posljedicama koje nam se obećavaju u budućnosti i o kojima nam Allah subhanahu wa ta'ala govori na osnovu naroda koji su bili u prošlosti. Oholi, oholili su se, uzdizali, hvalisali šta se desilo s njima. Kakve su oni kušali posljedice i onaj od nas ko se prepusti tome, ovoj prezrenoj osobini neka očekuje takve posljedice. Zatim ukoliko primijetimo da smo imali kod sebe određenu dozu određeni vid oholosti, onaj dijelić oholosti, kako da se toga liječimo? Hoćemo džennet. Strah nas je džehennema. Ne želimo da boravimo ni jedan dijelić sekunde u džehennemu. Ako primijetimo kod sebe ovu osobinu, kako da se liječimo od nje? U ovim našim emisijama upoznajmo se o svemu tome. Dakle, kada bismo se vratili na riječnike arapskog jezika, i na arapski jezik, vidjeli bismo da se pod oholosti smatra uzdizanje, veličanje. Prije svega oholost u arapskom jeziku, za nju se koristi termin kibur. Kibur. Pa kada bismo se vratili na značenje te riječi kibura, mogli bismo vidjeti da ima značenje veličine, ima značenje uzdizanja. I to pogotovo, dakle, neprirodnog uzdizanja nadmenosti i slično. I kod nas je čak ova riječ je li tako poznata i naši stari su znali govoriti čibur, vidi što se čiburi, oholi, je li i slično. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pojasnio je pravo značenje oholosti. Ako želimo da saznamo šta to znači oholiti se bespravno, uzdizati se, biti nadmen, poslušajmo hadis Džabir Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan kod imama muslima u kojem se spominje da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam jednoga dana rekao neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti. I ovaj hadis ili dio ovog hadisa nam je uglavnom poznat. Često smo ga čuli. Međutim, pojašnjenje mnogi od nas ne znaju. Dalje, šta je sve rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam. Kaže, dakle, neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti. Pa ustaje jedan od ashaba, njegovih plemenitih drugova. I kaže, Allahov poslaniće, doista čovjek voli da ima lijepu odjeću, da ima lijepu obuću, svaki to voli. Ne priželjkuje da hoda svakakav međunarodom. Je li to oholost Allahov poslaniće? Je li to znači da se mi time oholimo? Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam El kibaru betarul haqi wa gamtun nas. Oholost je odbijanje istine. Odbijanje istine koja dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala wa gamtun nas omalovažavanje, nipodaštavanje, obezvređivanje ljudi. Dakle, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam definisao je oholost dvojako. Šta znači oholost? Zbog koje čovjek neće ući u džennet ukoliko bude imao i djelić toga pri sebi. Odbijanje istine. Odbijanje istine koja dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Istina dolazi samo od Allaha dželjavala. I sve što se poslije gradi na Allahovoj riječi je istina, zasigurno. A sve ono što je proizvod ljudskog uma može da bude, a i ne mora da bude istina. Ali ono sve što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, od propisa, od naredbi, od zabrana, od vijesti o prethodnim narodima, generacijama, od vijesti šta će se desiti u budućnosti. O džennetu, o džehennemu je istina, najveća istina. I tome vjerujemo više nego li vjerujemo svojim očima kada gledamo jedni druge. Zato što to dolazi od Allaha dželle ve Ala, jednog jedinog istinskog Boga dostojnog obožavanja. Odbijanje istine. Zato dobro se čuvaj. Kada ti neko dođe, s ajetom iz Kur'ana. Pa kaže, je rekao Allah da treba tako i tako postupiti. Zašto to ne radiš? Evo vidiš, tvoj gospodar koji te je tako lijepo stvorio, koji ti je dao brojne blagodati, dao ti da imaš prije svega roditelje, da imaš porodicu, da imaš potomstvo, da imaš krov nad glavom, da imaš šta jesti, da imaš šta piti. Allah koji ti želi nakon tih koristi, brojne druge koristi. Allah koji ti želi da imaš slično ili daleko, daleko bolje, vječnije na drugome svijetu, ahiretu. Allah ti propisuje da radiš ovo. Allah ti zabranjuje traži od tebe da se kloniš toga i toga. Pa ti kažeš ne, to meni ne treba. To je oholost. Izdizanje. Iznad Allahove riječi. Čuvaj se dobro da ti ne dođe neko sa sličnim. Ali neko koji je možda od tebe mlađe dobi, mlađi insan, možda nije iz ugledne porodice kao ti, nije porijekla kakvog si ti. Možda je siromašan, ali nosi u svojim prsima, u svojim grudima Allahovu riječ. Živi Allahom vjerom svakodnevno. Na njemu se vide tragovi Allahove vjere i kaže ti bolan Allah traži od tebe. Allah te je lijepo stvorio, Allah ti podario brojne blagodati, radi bolan i ti nećeš da se prihvatiš toga, kažeš jeste tako je, ali nećeš da se prihvatiš zato što ti je on došao sa istinom. Taj, bojići se, ako prihvatiš od njega, da će on možda biti bolji od tebe. Svakako, ako ne prihvatiš od njega, znaj dobro da će biti bolji od tebe. Znaj dobro da će biti bolji od tebe, jer kod Allaha je najbolji, onaj koji je najbogobojazniji, onaj koji se najviše drži vjere. Poznat nam je hadis da su došli siromasi, požalili se Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, pa kažu, Allahov poslaniće imućni nas pretekoše, imaju i metka, udjeljuju ga, pomažu druge, mi nemamo toga, poduči nas nečemu Allahov poslaniće, čime ćemo mi njih preteći. Pa ih Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam podučava određenom zikru. Koje riječi da kažu s kojima će preteći imućne kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Biće bolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala zbog tog zikra. Pa oni to govore, međutim vijest o tome stiže do imućnih. Pa imućni govore. Imućni koji imaju imetka, koji dijele svoj imetak, pomažu druge, Kada su saznali za taj zikr, onda su počeli oni govoriti, pa posle dolaze siromasi i kažu Allaho poslaniće, oni čuli, saznali, pa i oni to govore, opet nas pretekoše. Kaže Allaho poslanik, alaihi salacom, to je Allaho blagodat koji on daje kome hoće. Dakle, prihvati, okoliko dođe siroma, pozovete Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahove vjere, prihvati se, pa ćeš biti bolji, nemoj smatrati da ako od nekoga koji je manje ugledni, slabijeg porijekla, odazoveš se njemu, budeš sjedio s njim, da će u tome biti poniženje za tebe. Ne, ako je riječ o Allahu i Jalla vala vjeri, budeš li sjedio, ne znam ti s kime, kakvog ugleda i položaja u tome je zasigurno kori za tebe. Zato ne odbijaj istinu, jer će te to dovesti do oholosti, jer će te to dovesti do vatre, do dženneta nikako. Zatim, Allahov poslanik alihi salatu sam kaže وَغَمْتُ nas omalovažavanje drugih ljudi ni podaštavanje zbog njihovog upravo ugleda u društvu, nema i nikakvog ugleda, zbog njihovog siromaštva, porijekla od koga potiču i slično. Dakle, na ovakav način Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme definiše oholost. Odbijanje istine i omalovažavanje drugih ljudi. Koji su to razlozi koji dovode do oholosti? šta čovjeka postiče, putem čega šeitan prilazi čovjeku, na koji način kod njega gradi, izgrađuje nadmenost, oholost. Pa prije svega, želja da se bude neovisno, da se nikome ne pokorava. Pa ovo čovjeka odvede čak do toga da ne želi da bude pokoran ni svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala onome koji ga je stvorio. Smatra da ne ovisi o njemu. Smatra da sve ono što ima kod sebe, da je to on stekao svojim rukama, svojim znanjem. Zaboravlja da ga je Allah subhanahu wa ta'ala iz ničega stvorio. Zaboravlja da mu Allah subhanahu wa ta'ala daje zdravlje koje ga može uzeti u času, jednom času. Zaboravlja da mu Allah subhanahu wa ta'ala može uzeti ne samo zdravlje, već život svakog trena. Niko od nas ne zna koliko će živjeti i doživjeti. A on to priziva sebi i želi da bude neovisan čak i od Allaha subhanahu wa ta'ala kao što o tome Allah subhanahu wa ta'ala i govori kada kaže kella innal insane le yatgha ra'ahu stagna ne valja čovjek se uzdiže oholi onda kada se učini neovisnim kada smatra da ne ovisi ni o kome da ima dovoljno da ima svega zato brojni šerijatski tekstovi pozivaju nas kada imamo imetka da ga udjeljujemo onima koji ga nemaju, siromasima i time će nam Allah subhanahu wa ta'ala onda još više dati. Zatim zasigurno nastojanje da se razlikuje od drugih u društvu. Na bilo koji način, on mora da se ističe. U njega mora da se upire prstom. Njega moraju drugi ljudi hvaliti pa se on neprirodno počne uzdizati, omalovažavati druge ljude, izdiže se iznad njihovih ramena, sebi priziva i priziva dok druge ljude omalovažava ni podaštava. Zatim želi da sakrije svoje mahane, pa se uzdiže kako bi zataškao svoje propuste, govori o svojim uspjesima, govori i priziva sebi veličinu kako ljudi ne bi primijetili njegove mahane. Međutim, sve to je neprirodno uzdizanje, neprirodno hvalisanje, pa se vrlo brzo razotkrije. Vrlo brzo se uoči, nakon čega se uočavaju i mahane propusti. Subhanallah. A da je bio skroman, da je bio ponizan, da se lijepo obhodio sa svakim, ljudi, ukoliko bi primijetili te mahane njemu, zatvorili bi oči. Ne bi gledali u njih ne bi spominjali te njegove propuste, nedostatke. Zatim, zna počesto kod insana, kod čovjeka, probuditi oholost i skromnost, poniznost drugih ljudi prema njemu. Kada vidi kako se drugi ljudi lijepo obhode prema njemu, kako ga uvažavaju, kako mu se dodvoravaju, kako traže njegovu blizinu i slično, šeitan mu priđe pa mu počne govoriti ti si ti, nema sličnog tebi u ovoj čarši, u ovoj okolini, u ovome gradu, ti si poseban, pa se čovjek počne uzdizati, oholiti. Zatim zasigurno nepostojanje pravih mjerila vrijednosti danas kod ljudi. Nema pravog mjerila da se mjeri ko je dobar, ko nije dobar, ko zaslužuje neko mjesto, ko ne zaslužuje. Danas ljudi više vrednuju čovjeka koji ima i mjetka, koji je na ugledu položaju, makar bio i teški, ogrezli grešnik, nema kod sebe namaza, nema kod sebe, ama baš ništa od islama, ne, on ima i mjetka, ili to može i mjetkom da kupi džennet kod Allaha džalavala? Je li to kod Allaha i Allahu dželavala bliži onaj koji ima više imetka? Pa Allah mu je dao taj imetak. Allah daje dunjaluk i onome koga voli i onome koga ne voli. Ali vjeru daje samo onome koga voli. Nema danas pravih mjerila kod ljudi, mjerila vrijednosti. Onaj koji je siromašan, makar bio učen i učen, ljudi gledaju u njega s dozom podozrenja da ima kakvog hajra u toj vjeri, Allah bi mu zbog te vjere, zbog toga što on klanja, ne diže se s kožice, dao bi mu i metka. Ne mora značiti. Nije to mjerilo. Najbogobojazniji čovjek, najbolje Allahovo stvorenje je bio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, čak najodabraniji poslanik. Najodabraniji među odabranim. Allahovi poslanici i vjerovjesnici su odabrani od ostalih ljudi, iz ostalih ljudi. A on, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, je najodabraniji od svih njih. Međutim, znalo bi se često desiti uzastopno, noć za noć, da on sa svojim suprugama zanoći gladan zbog toga što nema šta da jede. Vezao bi za svoj stomak kamen. Međutim, svi kažu i definitivno je tako da niko nije živio ljepšim životom od njega. I njemu pripada sutra na drugom svijetu najbolji dio u džennetu. Najbolji dio u džennetu Firdevsu, najboljem dijelu dženneta. Njemu pripada opet najbolji dio u tom dijelu. Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Dakle, i metak na dunjaluku, bogatstvo nije pravo mjerilo. Mjerilo nečije vrijednosti jeste vjera, lijepo obhođenje, čista duša, pomaganje, korist, koliko ti je taj od koristi, koliko ti šteti i sl. Zatim, ono što čovjeka može odvesti do oholosti jeste upoređivanje, upravo slično ovome, upoređivanje koliko on ima i koliko imaju drugi. Pa on ima više u svojim rukama, kada otvori novčanik, tamo zaviri u sef, upali auto, ovo, ono, peto, deseto, ima dok drugi nemaju. Pa kaže koliko mene Allah voli, pogledaj koliko mi daje bereketa u mome imetku, a sve pokro. Sve s tuđih leđa skinuo. Drugi su to zaradili sa znojnim čelom. Pa se dakle uzdiže time. Oholi se na drugima, druge omalovažava, ni podaštava i slično uz Allahovu dozvolu u našoj narodnoj emisiji, također moguće u još nekoliko emisija, moramo govoriti o ovoj osobini, jer ona je i kako prisutna kod manje više većine nas. Oholost. Nad Allahovom vjerom, odbijanjem istine ili oholost nad ljudima. Na razne načine. U našoj narodnoj emisiji upoznajmo se čime se to sve ljudi ohole i kako su se oholile prethodne generacije, uzdizale prethodne generacije i nad Allahom vjerom, Allahom riječju, nad onim s čime su im dolazili poslanici od Allaha subhanahu wa ta'ala i također nad drugim ljudima.